Safari yake ya asubuhi ni mwendo wa mwezi mmoja na safari yake ya jioni ni mwendo wa mwezi mmoja. Na tukamyayushia chemchemu ya shaba na katika majini walikuwa kwa waliokuwa wakifanya kazi mbele yake kwa idhini ya Mola wake mlezi. Na kila anayejitenga na amri yetu katika wao tunamwonjesha adhabu ya moto na uwaka. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا ال داود شكرا وقليل من عبادي الشكور walikuwa wakimfanyia alipendalo kama mihrabu na masanamu na madeste makubwa kama mahodhi na masufuria makubwa yasiondolewa mahali pake enyi watu wa Daudi fanyeni kazi kwa kushukuru ni wachache katika waja wangu wanaoshukuru فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين tulipomhukumia kufa hapana aliyewajulisha kufa kwake ila mnyama wa ardhi aliyekula fimbo yake na alipoanguka majini walitambua lau kuwa wangelijua ya ghaibu wasingelikaa katika adhabu hiyo ya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 Na wakazidhulumu nafsi zao. Basi tukawafanya ni masimulizi tu na tukawatawanya tawanya hakika katika hayo bila shaka zimo ishara kwa kila mwenye kusubiri sana na akashukuru. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين Na bila shaka iblisi alihakikisha ile dhanna yake juu yao nao walimfuata isipokuwa kundi la waumini.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 Na Mola wako mlezi ni mwenye kuhifadhi kila kitu. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Wallahi kwa hakika tulimpa Daudi fadhila kutoka kwetu kwa kumpa hikma na kitabu na tulisema enyi milima karirini pamoja naye tasbihi kumtakasa Mwenyezi Mungu pale anaposabihi yeye na sisi tuliwafanya ndege pia wamtumikie na waoyoke kikariri kumtakasa Mwenyezi Mungu na tukakifanya chuma kiwe laini kwake aunde kwa sura atakayo. Daudi salam ni mmoja wa manabii wa wana wa Israeli na mmoja wa falme wao. Aliishi katika zama za baina ya mwaka elfu moja na kumi na na sabini yani kabla kuzaliwa Nabii Isa alayhisalam Tulimfunulia kumwambia unde nguo za chuma pana za kujilinda katika vita na maadui naye azifume kwa hikma na ustadi katika kuviunga viungo vyake. Na tukamwambia yeye na watu wake tendeni atakakuleteni khairi na maslaha. Hakika mimi na yaona vyema yote miyatendayo, hapana kinachoniporonyoka kinisikione. Na Suleiman tukamfanyia upepo mtumikie Mwendo wake wakati wa subuhi mmoja ni sawa na safari ya desturi na uchukua mwezi mzima. Na mwendo wake wakati wa jioni moja ni kama safari ya kuchukua mwezi. Na tukamyayushia madeni ya shaba ikawa inatiririka kwa wingi moja kwa moja. Na tukawafanya majini wawe wakimtumikia mbele yake kwa amri ya Mola wake mlezi. Na yeyote katika majini aliyewacha kutii amri ya Suleiman basi tulimwonjesha adhabu ya moto na uwaka kwa nguvu. Hao majini wakifanya atakacho Suleimani kama misikiti kwa ajili ya ibada na masanamu na madeste au mabakuli makubwa kama mahodhi ya maji na vyombo vya kupikia yani masufuria makubwa yaliyokaa pale pale penye mafia yake hayaondoki kwa kuwa ni makubwa mno. Na tukawaambia watu wa Daudi, tendeni kazi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu vilivyo na ni wachache miongoni mwa waja wangu ambao wanakumbuka neema zangu wakawa wananishukuru kwa wingi. Tulipomhukumia Suleimani mauti, hapana aliyeonyesha majini kuwakesha kufa ila kinyama cha ardhi kilichoila fimbo yake aliyokuwa akiegemea. Alipoanguka majini wakajua kuwa ukuwa wangelijua ya ghaibu, wasingeliendelea na ile adhabu ya mashaka ya kwadhalilisha. Ninaapa, hakika katika watu wa saba katika makazi yao ya Yaman, palikuwa na ishara ya uweza wetu. Zilikuwako bustani mbili zilizozunguka nchi yao kulia na kushoto. Wakaambiwa kuleni katika riziki ya Mola wenu mlezi na mshukuru neema zake kwa kuzitumilia inavyofaa. Huu mji wenu ni mji mzuri una vivuli na matunda. Na Mola wenu mlezi ni mwingi wa maghfira kwa anayemshukuru. Lakini wao waliacha kushukuru neema na wakawa maisha yao ya kiburi. Tukawafungulia mafuriko ya nguvu yaliyotokea baada ya kupasuka kuta za mahodhi yakateketeza mabustani yao. Tukawabadilishia badala ya bustani zao mbili zenye matunda mazuri zikawa nyingine mbili zenye matunda machungu na miti isiyokuwa na matunda na mikunazi kidogo isiyotoa hamu. Hili liitwa lohodhi la maji ya mvua kubwa, ohodhi la maarib ni kubwa kuliko mahodhi yote ya Yaman. Hodhi hili linaweza kubadilisha ardhi kavu ya kiasi ya maili mia tatu ya mraba ikawa yenye rutuba na mashamba. Na dalili ya hayo ni hizo bustani mbili zilizotajwa. Wanazuoni wa tarihi yani historia wanafitalifiana katika ujenzi wa hodhi kuu. Vile vile zipo kauli mbalimbali kuhusu kubomoka kwake. Hayo ndiyo malipo tuliyowalipa kwa kufuruza au kuzikufuru neema na kutuzishukuru. Na ni sisi tunamwadhibu kwa adhabu hii kali yoyote yule ila aliyekuwa mwingi wa kumkufuru Mwenyezi Mungu na fadhila zake. Na tulifanya baina ya maskani yao ya Yamani na baina ya miji mingine iliyobarikiwa, miji mingineyo pia iliyokaribiana inaonana. Na tukafanya mahusiano baina yao ni kiasi maalum cha mwendo sio kwa watabu Na tukawaambia nendeni humo usiku na mchana nanyi mko katika amani. Kwa kutakabari kwa neema na raha na amani walisema tuweke mbali masafa ya safari zetu. Tusisalifu kukuta miji iliyoamirishwa ya katikati mpaka tufike huko twendako. Mwenyezi Mungu akazifanya ziwe mbali hizo safari zao na wakawa wao wamejidhulumu nafsi zao kwa waasi wao. Tukawafanya hao ni masimulizi ya watu na tukawatenganisha mtengano mkubwa. Hakika katika aliyowapata hao yapo mawaidha kwa kila mwenye kusubiri kwa balaa, mwenye kushukuru kwa pewacho. Na bila shaka Iblisi amehakikisha dhana yake juu yao, nao wakamfuata yeye isipokuwa wachache miongoni mwa waumini. Na wala iblisi hakuwa na nguvu za kuwafanya wa mti na kumnyenyekea. Lakini Mwenyezi Mungu kawafanyia mtihani apate kuwadhihirishia wepi wanaoisalikia akhera na wepi wanashaka nayo. Ewe nabii, Mola wako mlezi ni mwenye kuchungua kila kitu, mwenye kusimamia kila kitu.